السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد الحمد لله tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala tunapoendelea na silsila hizi za nasaha tunapofanya maandalizi ya mwezi mtukufu wa Ramadhan na ndugu zangu kama tunavyojua ibada tukufu kabisa baada ya at-tauhid wal iman baada ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala <clears throat> ni ibada ya swala na swala hii Muislamu amehimizwa yeye kushikamana na swala zake tano na si tu swala za faridha bali pia amehimizwa kushika, kushikamana na sunna sunanur rawatib <clears throat> sunna ambazo Muislamu anaziswali kabla ya swala na baada ya swala na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama alikuwa ameshikamana na sunna hizi na akatuhimiza sana sisi kuzipatia kuzipatia umuhimu swala hizi za sunna na tunapoelekea katika mwezi wa Ramadhan moja katika maandalizi mazuri ambayo Muislamu aweza kuwa nayo ni kujibidisha au kuanza kujitrain na rawatib alqabliya walbaadiyah kujizoesha kuswali hizi sunna za kabla ya swala na baada ya swala ha, iwe mtu anaswali nyumba anaswali nyumbani kama vile kana dada zetu na mama zetu au waswali misikitini kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza na kutuonyesha sunna hizi ambazo zimetiliwa mkazo zaidi na kutupasha thawabu ya Muislamu anayejibidisha kuswali sunna hizi kila siku imepokewa kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa asema katika hadithi sahih ما من عبد يصلي لله كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة mtume asema muislamu yoyote ambaye atajibidisha kuswali raka mbili kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala raka ambazo ni za sunna si za faridha isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba katika janna ikiwa hii ndio thawabu au malipo ya kuswali swala za sunna je swala za faridha na hii inaonesha mengi tunayokosa sisi ambao hatuko makini na swala zetu hatuko makini na sunna hizi ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza hizi raka kumi na raka kumi na mbili zimekuja katika hadithi tofauti tofauti Aisha anasema radhiallahu tabarak wa taala anha ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akiswali raka nne katika nyumba yangu kisha aenda akawasalisha waislamu kisha akarudi akasali raka mbili kwa hivyo wanapata kuna raka nne kabla ya salatu dhuhur na raka mbili kabla ya eh, baada ya salatu dhuhur vile vile asema Aisha radhiallahu anha na alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwasalisha watu kisha akarudi akaingia chumba changu akasali raka mbili kwa hivyo tuna raka mbili baada ya salatu al hizo ni raka ngapi kwa ujumla raka nane kisha asema sal wa kana yusalli binnas al na alikuwa akiwasalisha watu sala ya isha akaja akaingia chumba changu akasali raka mbili zinakuwa ni kumi kwa ujumla kisha anasema wa idha tala al-fajr salla rak'atayn na alikuwa inapoingia alfajiri anaswali raka mbili hizi ndio sala za sunna ambazo kwamba zimesisitizwa na zikupewa kipaumbele zaidi na mtume asema raka hizi mbili utajengewa nyumba katika jana janna ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini hizi sio tu sala, sala za faridha amba, za sunna ambazo muislamu anafaa kuswali kwa siku kuna sala zingine nyingi kama vile raka mbili kabla ya raka nne kabla ya salatu al-asr na raka mbili kabla ya salatu al-isha raka mbili kabla ya salatu al-maghrib na kuna salatu al-witr tuna salatu ad-duha hizi zote ni sala ambazo kwamba zimehimizwa muislamu kushikamana nazo na hasa katika mwezi wa Ramadhani ni muhimu zaidi kwa hivyo tunapoelekea kuingia katika mwezi wa Ramadhan biidhnillah tabaraka wa taala ni vyema tuanze kujizoesha katika ibada tofauti tofauti hasa hi haya hizi ambazo tuwazungumzia leo ambazo ni arrawatib sala za sunna ambazo muislamu amehimizwa kuyaswali kila siku tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupatie tawfik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh